D'Rubrik vun de Lëtzebuerger war hei. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, et ass mir eng Freed iech haut déi offiziell Bahá'í Internetsäit kuerz virzestellen. Si huet sech nämlech erneiert. Dir fannt se ënnert www.bahai.org. Si ass op Englesch, Franséisch, Spuenesch, Portugisesch, Persesch oder Arabesch. Natierlech ginn et fir all Land national Bahá'í Internetsäiten, déi de Bahá'í Glawe ganz kuerz presentéieren, op hir eege Manéier. Dacks fënnt een och e kuerzen Historique, also wéi de Glawe sech an deem Land entwéckelt huet. Ech sinn hei och frou Iech kënnen ze soen, dass déi offiziell Lëtzebuerger Internetsäit nei gemaach gouf a ganz flott ass. Dir fannt se ënnert www.bahai.lu. Komme mer elo nees zréck zu der offizieller internationaler Bahá'í Internetsäit. D'Kraaft vun der Eenheet ass den Titel. Bis elo huet d'Mënschheet alles probéiert, ausser d'Eenheet. D'Eenheet hunn d'Mënschen nach net probéiert. Aner Saache koume bis elo ëmmer fir d'éischt, wéi enger Rass een ugehéiert, zu wéi enger sozialer Klass ee gehéiert an zu wéi enger Relioun ee gehéiert. De Kär vum Message vu Bahá'u'lláh ass säin Usproch, dass Eenheet alles kann änneren. Bahá'u'lláh seet, dass ee mat Eenheet alles kann änneren. An iwwerall uechter d'Welt fänken d'Bahá'í un ze schätzen, wat hien domat gemengt huet. An dir sidd invitéiert, dat mat eis z'entdecken. Bahá'u'lláh schreift, Sou staark ass d'Liicht vun der Eenheet, dass si d'ganz Äerd erliichte kann. Niewent dem Titel vun der Säit fënnt een aktuell Informatiounen, wéi zum Beispill d'Suerg ëm d'Situatioun vun de Bahá'í am Iran, eng Gemeng ënner Beschoss, d'Situatioun vun de Bahá'í an Ägypten, déi aktuell Lag an d'Geschicht vun dëser Bahá'í Gemeng. En aneren Deel vun der Internetsäit äntwert op dacks gestallte Froen, Wat ass de Bahá'í Glawen? Wien ass Bahá'u'lláh? Wie ginn ech, Bahá'í? Wéi ass d'Bahá'í Gemeng organiséiert? Wat ass d'Bahá'í Konzept vun der Aarbecht? an nach méi Froen, déi een dann op enger anerer Säit fënnt. Op der éischter Säit fënnt een och Stéchwierder, déi dann zu weidere Säite féieren. Bahá'u'lláh, säi Liewen a seng Missioun, seng Léieren, seng Schrëften. Den Eenzelnen, d'Famill an d'Gesellschaft, Hochzäit a Famill, d'Liewen an der Gemeng, Kanner a Jugendlech. Eng global Visioun, Fridden an eng global Zivilidatioun, Gouvernance, Wuelstand, wat ass dat? Wat d'Bahá'í gleewen a wéi se hire Glawe praktizéieren, d'Konzept vu Gott, eis geeschteg Natur, d'Eenheet vun der Relioun. En aneren Deel ass dee vun de soziale Léieren, vun der Ethik an der Moralitéit, vun der Eenheet an der Egalitéit. Och dann de Bahá'í Glawen an aner Reliounen, déi progressiv Natur vun der Relioun. Niewent der aktueller Lag vun de Bahá'í uechter d'Welt, déi dacks schwéier ass, fënnt een déi erfreelech Neiegkeeten, déi d'Bahá'í uechter d'Welt maachen. Am Moment liest een op der Säit, dass zu Tonga eng Bahá'í inspiréiert Schoul hir 10 Joer feiert, dass zu Macau d'Schoul vun den Natiounen vun der Regierung e Stéck Land krut fir hir Schoul auszebauen. An da gëtt et en Artikel dee méi am Fong presentéiert gëtt. Am Moment ass dat en Artikel iwwer d'moralesch Entwécklung. Dësen Artikel beschreift fënnef Bahá'í initiéiert Erzéiungsprogrammer uechter d'Welt. An zum Schluss fënnt een op dëser offizieller internationaler Bahá'í Internetsäit eng Rei vun interessante Lien'en fir weider Informatiounen iwwer de Bahá'í Glawen, wéi zum Beispill offiziell Positiounen zu verschiddene weltwäite Problemer. an eng Lëscht mat Bahá'í Internetsäiten uechter d'Welt. Vill Freed beim Surfen bei dësem waarme waarme Wieder, an dat um www.bahá'í.org. An iech alleguerten e wonnerschéine Weekend, äre Jean-Marie.